Esiet sveicināti, skan redzījums ielūdz Gregors skola pie mikrofona mācītājs Ārtas Drumietis. Šajā redzījumā runāsim par laju kalpošanu, par evanģelizāciju, kas ir darām un iespējama caur evanģelizāciju šūniņām jeb mājas grupām, bet pirms mēs par to runājam, kā parasti sāksim šo redzījumu ar aktualitātēm par to, kas jauns Gregors skolā, par pasākumiem, uz kuriem jūs arī esat aicināti. Pirmdien pulkstens 22.00 skolas kapellā Tezē lūkšana – katru otrdienu pulkstens 9 no rīta svētbrīdi striķu pamatskolā. Otradien pulkstens 18.00 skolas kapelā Regora skolas dievkalpojums. Dievkalpojumā kalpo skolas studenti. Visi mīļi aicināti! Trešdien pulkstens 19.00 skolas kamīna zālē Alfas kurs. Alfas kurs ir iespēja ikvienam iepazīt kristīgo ticību – kā arī saņemt atbildes uz dzīves jautājumiem. Skolas mājaslapā ir video no Ugandas, kur nesen bija skolas direktors, mācītājs Artis Druvietis un studente Aija. 14. un 15. martā skolā notiks Tezē lūkšanu dienas saldū. Ja vēlties uzaicināt Gregora skolas pārstāvis piedalīties kādā jūsu draudzes pasākumā, zvaniet vai rakstiet mums uz skolu Sīkāku informāciju par Gregora skolu un tās pasākumiem varat iegūt apmeklējot mūsu mājaslapu www.gregors.lv vai zvanot pa tālruni 6 38 22 403, kā arī rakstot uz skolas e-pastu skola at gregors.lv. Lūkas evanģēlīja 10. nodaļā 2. pantā mēs varam lasīt, kur Jēzus Kristus saka saviem mācekļiem šādus vārdus. Un viņš tiem sacīja, pļaujamā daudz un strādnieku maz. Tad nu lūdziet pļaujas kungu, lai viņš strādnieku sūta savā pļaujā. Šeit Jēzus Kristus runā par situāciju, kad cilvēki, tauta, visriņķie ap mums esošā sabiedrība, tā ir gatava Dieva vārdam, tā ir gatava dzirdēt Dieva vārdu, tā ir gatava atsaukties uz Kristus aicinājumu. Ir tikai viena bēda. Nav, kas viņiem to sludina. Nav, kas viņus aicina. Nav, kas šos nobriedušos augļus ievāc. Pļāvēja ir maz. Un es domāju, lai nu kas, bet šie vārdi gadiem un gadu simtiem, un nu jau var teikt arī tūkstošiem ejot, viņi nav mainījušies ne par kripatu. Vēl ar vienu pļaujamā ir ļoti, ļoti daudz. Nemaz pat nerunājot par visu pasauli, kas arī ir mūsu atbildība, saskaņā ar Jēzus doto misiju darīt par mācekļiem visas tautas, Pat tepat mūsu Latvijā un tepat mūsu katra pilsētā un pagastā mēs varam redzēt ļoti daudz cilvēkus, kuri pat nav dzirdējuši evaņģēlī vēsti, kuri varbūt ir kaut ko dzirdējuši par baznīcu, varbūt viņiem ir kaut kāds priekšstats par dievkalpojumu vai mācītājiem vai kristiešiem, bet kuri paši evaņģēlī attiecībā uz sevi nekad vēl nav dzirdējuši. Vai arī, ja ir dzirdējuši, tad ir dzirdējuši tik ļoti garām ejot un nepamanot, ka Rodās jautājums, vai tiešām viņš zina, no kā viņš ir atteicies, noraidot šo evaņģēlī vēstu pestīšanu, ko var iemantot Jēzu Kristu. Lai viņi to uzzinātu, lai viņi tiktu ar Dievu vārdu aizsniegti, lai viņi evaņģēlī vēstu varētu dzirdēt, lai viņi varētu dzirdēt to, ka Kristus Jēzus, ka Dievs ir nācis, lai mirtu arī par viņu grēkiem, ka arī par viņu grēkiem jau ir samaksāts pirms viņš to vēl uzzināja, pirms viņš pat bija piedzimis. Lai tas varētu notikt, ir nepieciešams, ka cilvēki iet un aizsniedz šos cilvēkus ar šo vēsti, sludina viņiem to, un dažādā veidā, ka cilvēki var nonākt saskarē ar evaņģēliju. Ja mēs gribētu cerēt, ka mācītāji to spēs izdarīt visā mūsu tautā un līdz pasaules galam, tad droši vien mēs būtu visnožēlojamākie un visnaivākie un vismuļķākie cilvēki, kādi ir iespējami. Jo cik daudz ir mācītāju uz mūsu sabiedrību? Tas nav pat viens procents. Turpat par procentiem nav jēga runāt, tas ir smieklīgi maz. Mēs mācītāji esam aicināti kalpošanā un mums ir jākalpo, bet mēs nekad nevaram cerēt, ka ar mūsu kalpošanu pietiks, lai aizsniegtu katru. Vienīgais veids, kā tas ir iespējams, ir tad, ja mēs uz draudzi skatāmies kā uz kalpotājiem. Un tieši tā katru kristieti, katru dievu bērnu dievs ir aicinājis par kalpotāju. Nav teikts, ka par pilnu laiku, Jautājums, ko mēs saprast ar to jēdzienu pilnlaika kalpotājs. Bet jebkurā gadījumā katram Dievs ir devis kādu aicinājumu, kādu uzdevumu, kādas dāvanas, talantus, spējas, iespējas un laikus, kurās var būt tikai viņš un neviens cits. Viņa mācītājs nevarēs aizsniegt viņa draugus. Un lai cilvēks būtu laimīgs un apmierināts tajā, kur viņš ir, viņš nekad tāds nespēs būt, ja viņš nepiepilda Dieva aicinājumu, kurš viņam ir dots. Un, ja mēs runājam par baznīcu, par kristietību, par attiecībām ar Dievu, tad pirmais aicinājums, pamats, sūtība un nozīme baznīcai ir iet un darīt par mācekļiem, Kristus mācekļiem, svētējiem, Dieva tautu, Dieva apžēlotajiem, visas tautas, visus, kas mums ir riņķi, līdz pat pasaules galam. Un mācītāja, jeb draudzes gana uzdevums šajā visā kontekstā ir nevairāk ne mazāk, kā ganīt draudzi, gatavojot viņu kalpošanai. Kā Pāvils savā vēstulē saka, lai sagatavotu svētos kalpošanas darbam, lai visi kristieši būtu gatavi kalpot. Savā ziņā varētu teikt, mācītājs ir kā tāds futbola komandas treneris, kur uzdevums ir nevis pašam skriet pa laukumu un mēģināt iesist bumbu vārtos vienam pašam pret visu pretinieku komandu, bet kur uzdevums ir trenēt komandu, rūpēties par viņu cilvēkiem tik labi, lai viņi spētu šo spēli uzvarēt. Un tieši tāpat ir mūsu pienākums rūpēties, lai katrs lais, katrs draudz loceklis, katrs kristietis spētu atrast savu aicinājumu, savu kalpošanu, un lai caur viņu Dievs varētu aizsniegt tos cilvēkus, kas ir viņam riņķī. Citiem vārdiem sakot, tajā situācijā, kur pļaujamā ir daudz, mēs esam aicināti lūgt Dievu, ka tas izsūta strādniekus savā pļaujā. Un tajā situācijā droši vien rodas jautājums, ko mēs varam darīt, kā mēs varam lietas darīt, lai cilvēki tiktu izsūtīti pļaušanā. Lai darbinieki un kalpotāji, katrs kristietis tiktu sagatavoti un ekipēti un darīt spējīgi šo kalpošanas darbu nest. Un tad mēs varam runāt par dažādām metodēm, kādā veidā tas var notikt. Viena ļoti laba no šīm metodēm ir evanģelizācijas šūniņas, jeb mājas grupas, kuras norisinās draudzes ietveros, kas ir daļa no baznīcas, taču kuras galvenais mērķis un sūtība ir funkcionēt, lai cilvēki tajās varētu ienākt un ienākot kļūt par Dieva bērniem un ienākt arī baznīcā. Tātad grupiņas, kurās cilvēki ir aicināti ienākt un piedzīvot attiecības ar Dievu, tikt aizsniegta ar evaņģēlī vēsti un piepulsēties kristīgai baznīcai. Par to mēs vēl runāsim tālāk intervijā, bet pirms tam mēs vēl gribam jautāt aptaujā cilvēkiem, kā viņi ir mēģinājuši kādam savam tuviniekam stāstīt par Jēzu Kristu, vai viņi to ir darījuši, kā tas ir bijis. Kā tu esi mēģinājusi kādam no saviem tuviniekiem stāstīt par Kristu? Parasti jau ir tā, ka tā uzreiz nevienam <laughs> neiet klāt un nesaka to, bet ar savu dzīvi. To vairāk domā, kad ir Ziemassvētki, tad cilvēkiem ir jautājumi, jautājumi. Lieldienas nāk. Tad. Es esmu provējis visādos veidos, bet smagi. Svešam cilvēkam, nu, ne jau svešam, teiksim, bet no nu, tā, kas vairāk saistīts ar baznīcu, tiem ir vieglāk pateikt kaut ko. Bet tā kā man tuvinieki lielākā daļa ir uh, nekristieši, tad ļoti grūti ir viņiem pateikt. Es gan pie galda, gan, gan, gan tā, gan šitā, bet smagi, smagi cenšos par Kristu stāstīt, jebkurā gadījumā, kad es redzu, ka tas ir vajadzīgs. Vai tas ir bijis mans kāds ģimenes loceklis vai, vai pilnīgi svešs cilvēks. Es esmu sapratusi, ka ir tāds brīdis, kad Dievs tev to liek darīt. Kaut kā palicis atmiņā tāds notikums no vasaras, kad uh, braucu reiz mājās no Rīgas un man blakus apsēdās pilnīgi svešs cilvēks. Viņš tā ļoti uzbāzīgi uzvedās. Um, iesaistījos sarunā ar viņu, un viņš tā kā sāka teikt, ka viņš ticot dievam, un ka lūk, viņš izvilka arī tur uh, bildīti. Un, kad, uh, Nu, to viņš tur nesā līdzi, un tā viņam palīdzot. Un tad es viņam sāku skaidrot, ka tā bildīte diemžēl nepalīdz. Kad uh, viens, kas mums var palīdzēt un kas mūs var glābt, tas ir Jēzus Kristus, un viņš ir dzīves. Es teicu, vai nav dzirdēts nekas par lieldienām? Es teicu, lieldienas nav olas svētki, es teicu, tā ir Jēzus Kristus augšām celšanās diena. Es esmu mēģinājusi teikt. Uh noskuma šiem cilvēkiem, kam ir zudušas cerības vispār un kas nekad kā, nu, nav dzirdējuši par to. Es esmu mēģinājis teikt, ka viņi nekad nav vieni pastāstīt, kad ir Kristus un kad, kad viņš ļoti, ļoti mīl un tādēļ ir par mums krustā sists un nomirs un augšām cēlies. Nu, tas, cik viņi ļoti pieņem to, tas jau tālāk ir Dieva ziņā un viņa, nu, viņu ziņā arī. Bet uh, ir tādas reizes bijušas, kad cilvēki noskumušies, ja pasaka, ka viņi nav vieni. Es esmu diezgan daudz mēģinājis, jo es būtu ļoti laimīga, ka man vistuvākie cilvēki pieņemtu jēzu un pieņemtu to, ka mēs esam pestīti no visa tā, kur ir mūsu netīrība, mūsu apgrēcība. Ja? caur citu lietu tas netiek nu, saka, atjaunots tikai caur jēzu. Un cits domā, ka viņš ir ļoti, ļoti grēcīgs un nu, Dievs viņu nevar pieņemt. Un es vienmēr apliecinu to, ka Dievs visus mīl tādus, kādi mēs esam, un mums tikai ir jāgrib uh, atvērties viņam, un, un tad jau arī viss notiksies. Tas ir atbildes, kuras mēs saņēmām no mūsu līdzcilvēkiem ar šo jautājumu, bet runājot vairāk par šo tematu, par evanģelizācijas šūniņām, mazajām grupām, mēs aicinām uz sarunu priesteri Ronaldu Melkeru, kurš arī lasa Grigors skolā mācību kursu par evanģelizāciju šūniņiem. Vai jūs varētu lūdzu pastāstīt par priekšmetu, ko jūs mums šeit Grigors skolā pasniedzat? Draudzes evanģelizācija šūniņa sistēma, kā viens no veidiem, lai izpildītu šo te baznīcas pamatfunkciju, kas ir evanģelizēt. Un tātad šeit nebūs runa par kaut kādu tikai atsevišķu metodi, bet te būs runa par veselu tādu evanģelizācijas procesu, kuram būs savi posmi, savs sākums. Nu, mēs jau līdz šim esam ļoti daudz šīs lietas pārunājuši, vai ne? Lūkšana, kā visa pamatā, pēc tam kalpošana, pēc tam pasludināšana, pēc tam paskaidrošana, tad šī cilvēka atbilde, iesaistīšanās, iekļaušanās baznīcā un, visbeidzot, ka šis cilvēks kļūst no evanģelizētā par evanģelizētāju. Jo Kristus māceklis to nesaņem sev, kad viņš saņem šo pestīšanu, ar viņu viss ir kārtībā. Viņš varētu tajā pašā dienā doties uz debesīm. Bet Dievs viņu atstāja, lai darītu par mācekļiem visus pārējos. Un tad mēs tieši par šo evanģelizācijas procesu, ko baznīca tik ļoti uzsver kā, kā nepieciešamu, kaut ko, ko mēs esam aizmirsuši, ja, kur jau pāvests Pauls VI ļoti skaidri pateica, baznīca pastāv, lai evanģelizētu, bet mēs baidamies no tā, jo mums šķiet, ka evanģelizēt nozīmē vispirms runāt, iet ar plakātiem pie stacijas vai kādam grāmatas dalīt vai kaut ko ļoti, ļoti tādu diskomfortu radošu, un tāpēc mēs vienkārši izvairamies baidāmies, mēs bēgam no šī evanģelizācijas vārda kā no, nezinu, uguns. Šī metode parāda, ka faktiski mēs esam visi kvalificēti evanģelizēt, ja mēs mākam lūgties, ja mēs mākam lasīt svētos rakstus, jā, ja, mēs, ja mēs mākam kalpot, mēs faktiski visu mākam darīt. Viss pārējais ir, ir tikai jau izrietais no tā. Šī metode parāda, ka, ka katrs ne tikai ir aicināts uh, būt par šādu evanģelizētāju, bet ir spējīgs šo darbu veikt. Ka Dievs neprasa no mums neiespējamo. Un tātad tā saucās draudzes evanģelizācijas šūniņu sistēma. Nu, vispirms draudzes, tas ļoti svarīgi, jo draudze palīdz šīm grupām būt vienotai ar visu baznīcu. Jo, ja mēs neesam vienota baznīca, tad tas, ko mēs darām, ir nulles vērts. Tas nav iespējams. Bet problēma ar, ar šo esošo draugu tīklu ir tā, ka draudzes pārāk lielas. Un tik liela draudzene, kā jebkura mūsdienu teiksim, pilsētas draugs vai arī lauku draugs. Viņa ir pārāk anonīma, pārāk bezpersoniska. Cilvēks, kas atnāk no malas, viņš, viņa nav evanģelizējoša. Draudzene viņa ir tie cilvēki, kas atnāk, viņi kā patērētāji vairāk atnāk. Viņi atnāk uz tā kā uz šovu, atnāk kaut ko saņemt un aiziet mājās, un tas viss pazūd. Kamēr šeit ar šo metodi kļūst iespējams pretējais, kad mēs ir tā kā tie ūdeņi, kas izplūst no svētnīcas, ar, ar, jo tālāk viņi iet, jo dziļāk viņi paliek un plašāk viņi iet. Kā tas notiek? Tas notiek tieši caur evanģelizāciju. Katrs eh, draudzes loceklis apzinās savu pienākumu evanģelizēt evanģelizēt, jo par to ir stāsts. Un uh, mēs te pašā laikā saprotam, ka evanģelizēt vienam pašam, viens pats nevar cīnīties. Tas ir filmas par Rembo un tam līdzīgi, ka viens uzvar karu, bet tāds nenotiek. Mēs esam vajadzīgi viens otram. Un, un, un tāpēc mums ir vajadzīgi pārējie, un tad, tāpēc ir šīs šūniņas, kur mēs tāpat kā dievkalpojumos visi draudz sanāk kopā, tāpat arī šīs šūniņas, tās mājas grupiņas, kur sanāk kopā, attiecīgi tie, kas apkārtnē dzīvo, varbūt 7, 8 cilvēki, kuri kopā lūdzas, slavē, pateicās Dievam, atskaitā zināmā mērā par iepriekšējo nedēļu, paši sev, tā kā tāds atskaites punkts tur ir, viņi skatās, ko Dievs ir darījis, un burtiski dažu mēnešu laikā varbūt ļoti, ļoti daudz liecību, kas ir vienkārši kolosāli, ja, ka mēs tiešām paskatāmies, ko Dievs ir darījis, jo parasti mēs tam skrienam pāri, un mēs arī sakam, ko mēs esam darījuši. Tātad, ko Dievs ir darījis mums, ko mēs esam darījuši Dievam, un konkrēti evanģelizācijas ziņā. Un, un tāpēc, lai mēs zinātu, kā mēs, eh, kā mēs kalpojam, mēs šos cilvēkus saucam vārdā, mēs zinām reāli, kuriem mēs vēlamies atklāt Dievu. Un tas ir ļoti konkrēti, ļoti personiski, un eh, šī evanģelizācija tiek veikta caur lūkšanu, caur kalpošanu vispirms, un tā grupiņa, kad visi ir kopā, viņi burtiski viens otru atbalsta arī tajās grūtībās, kas rodās. Un tā kā ir nepieciešama formācija, tas ir skaidrs, ka, lai mēs būtu labi evanģelizētāji, vispār lai kuru darbu darītu, lai kuru kalpošanu veiktu, mums vajag elementāri kaut ko iemācīties. Un, protams, lai būtu par ķirurgu, nepieciešams ļoti daudz gadus studēt, lai kļūtu par pilotu, kurš spēja veiksmīgi nosēdināt vētras laikā lidmašīnu, ir, ir jāstudē ļoti daudz gadus, ir jābūt milzīgai pieredzei. Kamēr lai evanģelizētu, pietiek ar ļoti, ļoti mazu, mazu ar apziņu, ka to es aicināts, un, un ļoti, ļoti vienkārši tas ir. Un tā formācija tad tiek veikta faktiski arī šajā šūniņās. Jo katreiz ir mācība, kuru visi noklausās, un atšķirībā no svētdienas dievkalpojuma arī pārunā. Tikpat ilgi, cik ir šī mācība, pēc tam varbūt pat ilgāk, tiek pārunāti tie jautājumi, kas tika izskatīti. Līdz ar to mēs padziļinām, mēs izsakām savus šaubas, savu protestu, kopā meklējam atbildi, un nav tā dzirdēts, ka grupa pati nespēja atbildēt uz tiem jautājumiem, kas rodās grupā. Jo tas ir Dieva gars, kurš uh, darbojas, kad ir divi vai trīs kopā, tad es esmu jūsu vidū, un tur, kur radās jautājumi, tur arī radās atbildes. Un, ja gadījumā kaut kas netiktu atbildēts vai netiktu saprasts, nu, ir vienmēr iespēja tad jau arī pajautāt mācītājiem tam līdzīgi, bet, nu, principā tas parasti viss atrisinās turpat, un, un tā ir kolosāla iespēja iet, iet dziļumā, pašiem tikt formētiem. Eh, lai gan tas, protams, nav domāts eh, kā mērķis, ja tas ir kā nepieciešamais līdzeklis, lai mēs varētu būt vēl labākie evanģelizētāji, vēl labāki Kristus mācekļi. Jo, lai mēs darītu citus par mācekļiem, mums vispirms pašiem ir jākļūst par mācekļiem. Un tad arī, protams, tur ir aizlūgumi un individuāla lūkšana par katru dalībnieku. Un, un līdz ar to, kad draudzē ir vairāk šādas grupiņas, tad uh, Nu, jā, tad pilnīgi skaidri pamanīju vienā svētdienā, ka mēs bijām sākuši kaut ko 2000. gadā, un mēs to iesaldējām. Dievs tā ļoti skaisti atjaunoja to visu pasākumu pagājušā gada nogalē. Pasties uz teiksim, konkrēts vienu no, no tām draudzēm, kurām es kalpoju, pirms tam nu, ir, nu, skatās visi uz altāru. Ja tur ir mieru sveiciens, nu sveiks, neviens īsti otru ne, īsti pazīst neko. Nu, nav tāda kaut kāda, nu, jā, nu, ir, nu, mēs esam atnākuši, nu, tā kā pasažieri vienā autobusā kaut kādā braucam, kopīgs mērķis ir, bet viens protams, neliekamies ziņas. Kopš šūniņām tas prasa vairāk laika, šis mieras veiciens, jo tur, oh, jā, tu un tu, jā, viņi viens otru pazīst, viņi zina, kā otru sauc. Un tas pilnībā maina šo, te, šo, šo te situāciju arī draudzē, jo beidzot iepazīst viens otru. Un, protams, ka uh, mēs esam tikai atsākuši tikko, un tas ir nu, kaut kā nu, mēs iesākām laikam, februāra sākumā. Faktiski mēs atsākām 2. februārī, 3. februārī, faktiski laikam, tā nedēļā. Tagad ir marta sākums, faktiski mēnesis ir tikai pagājis, vai ne? Mēs esam nonākuši līdz 11, tikko bija 10, tagad ir jau šonadēļ jau 11 šīs mājas grupas. Un, un, un es tiešām, tiešām ceru, ka e, šī atsaucība turpināsies. Un, un, un, nu, ideālā gadījumā būtu, kad, kad katrs, kas ir draudzē, ir, ir kādā no šīm grupām. Nu, katrā ziņā tas draudzes aktīvā daļa nu, daudz maz ir par šīm grupām. Un man bija tiešām ļoti liels prieks redzēt, kā, kā daži cilvēki, kur bija ļoti, ļoti rezervēti un nu, kuri nu, nekādā gadījumā sevi neredzēja, kā vienu no savu vecuma dēļ, un, un tāpēc, ka nekad nekas tāds nav darīts, un cilvēkiem, kas ir varbūt ar tādu ļoti lielu mūža pieredzi, ir grūti kaut ko mainīt un pēkšņi kaut ko jaunu sākt, vai ne? Bet, kad pat viņi arī ieraksta savu vārdu tajā lapā, kas vienmēr pie durvīm ir, un, un, un ka jau tagad kaut kad viņiem ir šī pirmā tikšanās, tas man ir nu, vienkārši aizkustina. Vai ir vēl kādas priekšrocības, ko šī metode dod draudzēji? Jūs jau minējāt, ka cilvēki viens otru sāk iepazīt. <laughs> Draudzē aug normālā veidā, nekad pie kam. Es zinu, ko tas dod. Vienmēr <clears throat> nu kā tagad notiek. Ja tā katehēze, ar kuru mēs, mēs cilvēkiem teiksim, stāstam par Dievu, nu, kas ir sagatavošanās sakramentiem, ir pirmais, nu, tie cilvēki viņi atnāk un parasti aiziet. Nu, nav šī ievada, nav viņa pēkšņi, viņam ir kaut kas tik daudz, tik daudz. Un ļoti grūti iedomāties, ka, ja viņš nav izgājis to visu procesu, kas ir pirms tam, nu, mēs nevaram katehēzes laikā to izdarīt. Mēs nevaram to dievkalpojumu laikā izdarīt. Trūkst kaut kāds pamats, un, un, un tāpēc ir tik, tik ļoti, ļoti daudz, kuri vienkārši iziet, varbūt pat nokristās un aiziet. Nu, es tā lēšu apmēram 10%. Ja grupā 40 cilvēku, kādu 4 paliek baznīcā, kurš pēc tam redz arī regulāri dievkalpojumos. Tagad iepriekšējā grupā viņi iesāk bija kaut ap 70, tā bija tā trešā grupa pagājušā gadā. Nu, es domāju, ka nu, tagad viņi ir vēl mazāk palikuši, nu, atkal kādi 3, 4 paliks, vai ne? Tas nav veids, Tas nav veids, kā. Kamēr šis, šī lieta ne, uh, iedod to trūkstošo, to personisko, to, kas, kas cilvēkiem ļauj saprast, ka viņi ir daļa no draudzes, ka viņi te gribētu, ka viņi gaidītu, viņiem izveidos pavisam cits priekšstats par Dievu. Un es domāju, tas ir draudz arī tādam skaitliskam un kvalitīvam pie, pieaugumam ļoti, ļoti būtiski kādas ir priekšrocības šai metodei salīdzinām ar citām metodēm. Nu, pirmkārt, tas ir process, kas vienreiz iesācies, nekad vairs neapstājas. Viņš visu laiku atjaunojas, un cilvēks, kurš ir caur šo procesu iepazinis, viņš uzreiz tiek iesaistīts šajā procesā no jauna. Tas tā kā grauds, kas dod vārpu, šis grauds krīt, atkal dod nākošo vārpu. Es dzirdēju labākās lietas par alfa kursu, bet tas tāds vienreizējs pasākums. Cilvēks viņu iziet, un tālāk viss ir atkarīgs no draudzes. Nu, ja tā ir dzīve draudzes, tur viss kaut kas notiek, tad viņš varbūt arī paliek tur, bet tas nav process, kas turpinās. Kamēr šis ir process, kas turpinās, es domāju, tā ir ļoti liela priekšrocība. Pēc tam nākošā priekšrocība ir tā, ka tas nav kaut kas no malas, teiksim, kāda kopiena, kur ir draudzene ar kaut kādu kopienu. Ja? Tad tā kopiena parasti paņem pie sevis labākos no draudzes. Faktiski tā jau draudz ir vāja un paņem tos labākos sev. Taisa savus dievkalpojumus, nepiedalās draudzes dievkalpojumos vai piedalās, teiksim, tā. Tā, tā ir milzīga problēma. Kā šajā gadījumā tās šūniņas ir draudzes. Ja, tas ir viņa burtiski draudz atjaunojas no iekšienes, viņa nostiprinās no iekšienes. Nu, tur ir ļoti daudz privilēģiju. Un tā galu galā tas, ka gans var beidzot mierīgi aiziet gulēt, zinot, ka, ka, ka strādnieki dara savu darbu. Ja vēl tie saka, sūtiet strādniekus savā pļaujā. Viņš nesaka, meklējiet strādniekus pļaujai. Viņš saka, sūtiet strādniekus pļaujā. Viņi sēž un, un, un pīpē, ja? viņi, viņi sēž un pa sevi domā. Viņi, viņi, viņi vienkārši guļ. Ja? Un, un, un neviens gans normāli nevar būt būt, būt, būt gandarīts par savu draugu, ja draugs neevanģelizē. Ja draugs saka, tu esi mācītājs, tu evanģelizē. Tā ir sabiedrība ar neierobežotu bezatbildību. Tā ir, tā ir bezatbildība. Mēs vienkārši atstājam novārtā savu galveno uzdevumu. Kamēr šī lieta, kas motivē katru, eh, katru draugu locekli apzināties, ka viņš ir daļa no baznīcas un līdz ar to daļa no baznīcas misijas, kas ir evanģelizēta, viņš, eh, viņš dod mieru, mēs, mēs darām, mēs esam kalpi, kas darām savu darbu. Lūksim Dievu, visvarenais kungs, mīļais debes tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu esi Dievs, kas esi visu jau sagādājis, visu parūpējies, ka Tu esi devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai viens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgu dzīvību. Dievs, Tu teici, lai mēs lūdzam Tevi, ka Tu izsūti strādniekus Tavā pļaujā. Mēs Tev lūdzam, kungs, dari to. Mēs Tevi lūdzam, varenais Dievs, izsūti savus bērnus, savus kalpotājus, tavā darbā. Kungs dod aicinājumu cilvēku sirdīs, saklausīt tavu aicinājumu. Kungs izraisa tā, ka cilvēki ceļās un tā kā liela armija dodās tajā kalpošanā, kurā tu katru viņas aicinājis. Mēs Tev lūdzam, Dievs, par mums, kas jau esam kristieši un esam kādās kalpošanās, lieto mūs, lai kāda cita cilvēka varētu sadzirdēt savu aicinājumu. Lieto mūsu mācītājs, kungs, lai mēs varētu gatavot viņus lai mēs varētu rūpēties par šiem cilvēkiem tā, ka viņi spēja saņemt tavu aicinājumu, ka viņi spēja darīt to. Mēs tev lūdzam, varenais Dievs, tiešām pacel lielu savu kalpotāju armiju. Kungs dod mums redzēt, ka draudzes kalpo, dod mums redzēt, ka visi kristieši, ka viņi redz sevi nevis kā izklaidējumos objektus baznīcā, bet ka viņi redz sevi kā kalpotājs, kā atbildīgos tavā priekšā, kā atbildīgos par to, vai caur viņiem cilvēki saņems evaņģēlī vai nesaņems. Sveitī Tēvs katru, katru kalpošanā. Sveitī Tēvs katru, kas jau ir atsaucies Tavam aicinājumam. Svētī katru laju, katru, katru darbinieku, katru draudzes locekli, kurš ir atsaucies tavam aicinājumam, kurš dara savu kalpošanu. Svētī Dievs ar spēku un svaidījumu, kungs, ka viņš var iet tavā spēkā. Mēs tev lūdzam īpaši par evanģelizācijas šūniņam. Lūdzam, kungs, ka tu izlai savu garu un savu svētību, ka tajās cilvēki var tevi atrast, ka tajās cilvēki var saņemt piepildījumu savās dzīvēs, ka tajās cilvēki var atrast arī savu kalpošanu, kādā veidā caur viņiem tu var kādus cilvēkus izglābt. Mēs Tev lūdzam, kungs, uzrunā un vada. Kungs, savu baznīcu, ka mēs varam tiešām būt kā Tava armija šīs zemes virsū, ka mēs varam būt tie, caur kuriem Tu savu darbu var darīt. To mēs Tev lūdzam visvarenajā Jēzus Kristus vārdā. Amen.